Չգիտեմ, չգիտեմ, Հայկ, փոքր ժողովուրդ ապրելու իրանք չունի։ Եթե մեր բռնասկորզն էս է երևի իրանք չունի։ Եկաս Գյորգ, եկաս։ Իրեք երբ, իրեք երբ, իրեք, գրակ, գրակ, ժորժ, ժորժ, ժորժ, Աչից կռվում են մի կտոր հացի համար, ցախից ծախում են հայրենիքը, գնով հարմար, աչից նայում են լուր, Ձախից էլ հարվածում, դիմացից էլ չեն լսում, հերո էս ձայնը չի հասնում։ Աչից խփում են աչքիդ, գոռում են կոստատ կոշկի, ձախից գոռում են փախի, ճամփա չունես ոչ մի, հետ դառնալու համար չկա էլ ժամանակ, կեր դառնալու գայլերին, որոնց մի մեծ ոհմակ գալիս է քո հետևից, արդեն շատ են մոտիկ, ճանապարհն էլ քարքարոտ ցեխոտ ու քո արյան հոտից, խելագրվել են արդեն, քարն էլ կապավ հոտիդ, աչից տեսան ծիծաղեցին, ձախից կպան պատին, Ուզում ես ձայն հանես գոռաս, բայց չի լսվում ոչինչ։ Օգնություն հայցես կամ ձախից, կամ ելաչից, իմանալով որ չեն գալու, վեր կաս կանգի կրվի, կամ էլ մնա այնտեղ, որտեղ պիտի քարը դրվի։ Աջ ձախ հետո առաջ, հետո առաջ, ճամփով կանաչ, գեղեցիկ անճանաչ։ Դեպի տուն, դեպի կողովը, դեպի հայրենիք, որ ոչ մի վայրենի չապականի մայրենիք։ Դեպի տուն, դեպի կողովը, դեպի հայրենիք, որ ոչ մի վայրենի չապականի մայրենիչ դեպի տուն դեպի քո հողը դեպի հայրենիք որ ոչ մի վայրենի չապականի մայրենիչ դեպի տուն, դեպի քո հողը, դեպի հայրենիք, որ ոչ մի վայրենի, ճապականի, մայրենիդ, մայրերին, մայթերին չթողեն worth-իները, վարդի թերթիկները դարձեն կարմիր երթիկները, մեր դիրքերը մենք ինքներս պիտի պահենք, վախը թաղենք, սեզ չծախենք, մեծի ջահել, թե չէ օտարվել են քո կողքից օտարները քթիտակից հանգիստ հայրենիքը քոտարել են փոխել են քոտարերը լեզուդ խառնել վառել են կարծես էլ չես հիշում պոետի բարերը Որ եթե դու ապրում ես ու կարծես ստացվում ա Նենց արա որ հողը չսկա քո ծանրությունը Ուզում ես ձայն հանես գորած բայց ոչ ոք չի լսում Ուզում ես հետ դառնաս միտեղ որտեղ քեզ չեն սպասում Ուզում ես քեզ մոռանան հերիքը ստորանաս Վեր կաց կանգնի կրվի մեռած միշտ էլ կարաս մնաս Աջ ձախ հետո առաջ հետո առաջ ճամփով կանաչ գեղեցիկ անճանաչ Դեպի տուն, դեպի քո հողը, դեպի հայրենիք Որ ոչ մի բայրենի չապականի, մայրենիք Դեպի տուն, դեպի քո հողը, դեպի հայրենիք, որ ոչ մի բայրենի չափականի մայրենիչ, դեպի տուն, դեպի քո հողը, դեպի հայրենիք, որ ոչ մի բայրենի չափականի մայրենիչ։ Վերջը, վերջը, հայք, վերջն ինչ է լինելու, հա? Կաբրենք տեսնենք։ Եկած գիվտ, եկած։ Եկած, եկած։